بوك تو هوك سباد سيسانتوتو سيسانتوتو ياي grande piccolo grande piccolo yai la lek grande e piccolo grande e piccolo, ช้างตัวใหญ่ l'elefante è grande, l'elefante è grande, หนูตัวเล็ก il topo è piccolo, il topo è piccolo, มืดและสว่าง scuro e chiaro, scuro e chiaro, ตอนกลางคืนมืด la notte è scura, la notte è scura, ตอนกลางวันสว่าง il giorno è chiaro, il giorno è chiaro, แก่ชรา หนุ่มสาว giovane e vecchio, giovane e vecchio, คุณปู่คุณตาของเราแก่มาก nostro nonno è molto anziano, nostro nonno è molto anziano, เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม settant'anni fa era ancora giovane, 70 anni fa era ancora giovane, สวยและน่าเกลียด bello e brutto, bello e brutto, ผีเสื้อสวย la farfalla è bella, la farfalla è bella, แมงมุมน่าเกลียด il ragno è brutto, il ragno è brutto, อ้วนและผอม grosso e magro, grasso e magro, ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน una donna di 100 kg è grassa, una donna di 100 kg è grassa, ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม un uomo di 50 kg è magro, un uomo di 50 kg è magro, แพงและถูก caro e non caro, costoso e non costoso, caro e non caro, costoso e non costoso, รถราคาแพง la macchina è cara, la macchina è costosa, la macchina è cara, costosa, หนังสือพิมพ์ราคาถูก il giornale non è caro, il giornale non è costoso. il giornale non è caro, costoso.